Herrien geroa arrangura iturria gertzen da, 2008ko erriko bosak aintzin, sei hilabete baizik ez direlari gelditzen, ardura eta responsabilitatea handia eta ahalak gerota mugitzagoak, hau zapezgoak ez du lehengo arrakasta, siberuan zertan diren gauzak, erraiten dauku, lauren txetxegoelankideak. Sibiroko aizapez gehienek ez tila guano delibero ikartuik errandeikie berriz presentatuko dienez galtuzkatu dutugulaik. Liginaga ez peize gotaini eta xantagreziko aizapezek beren aldetik presentatzen direla behiestatu deikie. Gamenziga, hauze, lexantzu, osase, mitikile eta muskildeko aizapezak aldiz ez tila berriz abiatuko behiestatuk izan zaiku. Argi da, aizapezkargia ez dela lehen bezain erakargarria. Ardura handia gelditzen da, seden eramaiteko ahalak geroz eta tipiagoak dielaik. Hau dela, duda handiak badira uano, haute kargien metaketa eta kantonementien agamoldatzearen aldetik. Horiek oro ikusik Jean-Pierre Mirand gandaineko aizapezak ez du deus erabakikoano. nu? diat, uste jakin behar dugula nula, uh, eh, eh, bosketa ilanda, kumul hoi eh, nula dresatuko dian. Ez dakia gu, gu herrietan eta uh, konsei departamental uh, horoko nula nula igaen den eta horren haidu gutuk. Eta ez dakia gu nula dekupazio hoi elkiko den. Ez dakia nula, nula janik izan jentsi berun eta Euskal Herri haibuzoltu ikizan oso berezik, uste dat uh, eh, eotxan entzuten jak, mena ez gutu bat esegur egeu hai. Ordin, uh, ene desezionia horri buz duke hartuik. Bestalde, soita eta maulen, mila bizizalez goiti behitie, Agertzen da jadanik, zailtarzunak dutiela zerrenden osatzeko, gizon eta emazten arteko parekotasuna aplikatuko behita ementik aintzina. Mauleren kasian, Michel Etxebest oaikoa izapezak urte undarrian jakinaziko diala bere deliberoa iragarri du. Segur dena da, eskerreko kolektiboaren zerrenda bat izanen dela, ostegundian antolatzen dien biltzak publikoan, beren txediaren eta autageien zerrendaz berri emanen da.